Ik vertrouw op die Heere voor bescherming. Hoe kan jullie voor mij zeggen, vlug naar die bergen soos een voel? Die goddeloze span hulle boe, hulle sit hulle pijlen op die snor. Vanuit die skadewees skiet hulle op die oprechtes. Wanneer die fundamenten van wet en orde in mekaar tuimel, wat kan die rechtvaardige stand doen? Maar die Heere is in zijn heilige tempel, die Heere sy troon is in die hemel. Nou kierig kyk hy na elke ding, hy toets die mensdom, die Heere toets die rechtverdig is, maar hij haat die godeloos is in die wat geweld lief het. Hy laat vier en zwol op die godeloos is reen, en brandende winde is die beker waaruit hulle sal drink. Want die Heere is rechtverdig en het rechtverdige dade lief. Hulle wat doen wat recht is, zal omzien